نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حديث ياكلي نا أمير المؤمنين أبو حفص عمر وين الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا فزت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ننفس إنما يا الله محمد صلى الله عليه وسلم أفوقا innamal a'malu binniyat ibikorwa byose abantu bakora bikogwa n'umuzirikanyi umuzirikanyi nico kintu gitandukanya igikorwa n'ikindi kugira ngo umuntu atandukanye isengesho ariko arasenga ko ari isengesho ya faradhi canke ya sunna bivana n'umuzirikanyi iyo umuntu yisonzesheje swaumu ya faradhi kubera ngo bimenyekanye ko ari faradi cyangwa sunna bivana n'umuzirikanyi n'ibikorwa byose dukora ngaha ku isi tubikora dukoresheje umuzirikanyi w'iwacu wa innama likulli imri'in ma nawa kandi n'umwe wese azohembwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bivanye n'umuzirikani yashize ku mutima wiwe twese turakora turatanga mawaidha turigisha turasenga ariko umuzirikanyi wacu dufise mu mutima allah niwe awuzi mbe urigisha kubera abakurate urigisha kubera amafaranga uyabuze nta kazi kadawa wakora eh ivyo vyose usengesha kubera wahabye amafaranga canke batagoye amafaranga wobiheba vyose umwe wese azori azohembwa kumusimeruka bivanye n'umuzirikanyi wiwe Hanyuma aravuga intumwa ya Allah faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijra ni kuimuka kuva mugihugu cy'ubukafiri ukaja mugihugu cy'ubwisilamu iyo umuntu ari mugihugu cy'abakafiri akumigwa ntabwo yogaragaza idini yiwe yiwe cyangwa ibikorwa by'idini uyu muntu ni ngombwa kuri we ko yimuka mu gihugu cy'ubwisilamu nimba bishoboka kugira ngo akore ibada yidegeje none aravuga inuma ya Allah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa munu azokwi mukakuga Allah akavuga je ndi mutse kubwa Allah ngende mu gihugu cy'ubwisilamu nkore ibada meze neza fahijratuhu ila Allah wa rasulihi basi uyo muntu azohembwa azohembwa na Allah kubera umuzirikanya yashize hehe ku mutima ndi mutse ahantu basenga Allah kugira nanjye nsenge Allah ridegeje Anmarabuka kandi ya Allah wa man kanat hijratuhu lidunya aw lidunya yusibuha ariko wa muntu azokwimuka kubera isi nikuvuga wewe ntabwo yimutse ava mu gihugu kimubuza gukora ibada agenda mu gihugu cy'ubwisilamu kubera ubwisilamu la ariko yimutse kubera yumvise hariya ari baratanga ariya arimari asakuronga aza akimuka kubera isi intumwe Allah iravuga aw imra'atin yankihuha canke yakimuka kubera umugore ashaka kurongora usanga ari umugore umukobwa yikundira agize hijira aragiye mu kindi gihugu cy'ubwisilamu kugira ngo asenge Allah wewe ntabwo yari afite umuzirikano wo gukora eh, hijira kwimuka reka kubera ujya mu cyumba wiwe yagiye ah reka nanjye ndamukurikire kubera ndamurongora sawa fahijiratuhu ila ma ilayhi basi uyo muntu impembo ziwe bizovana n'ibyo yayimukiye nimba wimukiye kubera dunia yusuyibuha arayironka nimba yimuse kubera umugore amutware azobironka ariko imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nta membo azoba afise bavandimwe islam yubayinu lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith alsharif inuma ya allah muri hadithi yiwiwe yagaragaje imbere yacu أن الجزاء أو أن جزاء الإنسان من ثواب أو عقاب تابع لحقيقة أو لحقيقة نيته إمام بزمون أهبنا الله من بعد ثواب أهبنا الله شنع إبيهانو أهبنا الله يوسف كريكرا ومزلكا نيويوي وأن قبول العمل عند الله أو عدم قبوله yartabitu bima fi qalbi fa'ilihi min niyatin tayyiba au niyatin khabitha change umuntu kwemererwa ibikorwa byiwiwe change ibikorwa byiwiwe kutokwemererwa imbere ya Allah vivana n'umutima w'umuntu yabikoze ibyo bikorwa mbe umuzikani wiwe ni mwiza change umuzikani wiwe ntabwo ari mwiza kama anna almuhajira linusrati dinillah nka wa muntu yimutse kugira ngo agaragaze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala lan tuqbalu lan tuqbala hijratuhu illa idha kanat niyyatuhu khalisatan lillah ukukwimuka kwiwiwe ntabwo kwe kwemererwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala mbaka umuzirikanye wiwe uwe yabikoze ku bwa Allah subhanahu wa ta'ala amma almuhajiru liajli mata'i dunya anyu awamu nazokwimuka kubera amatungo yisi amarongo yisi au li gharadi zawaj min imra'atin changa yi yimutse kugira ngo arongore umukobwa fahijratuhu fasida lisu'i niyatihi kurubwo kwibuka kwiwiwe ntabwo byemerewe imbere ya Allah kubera umuzirikani wiwe ntabwo ari mwiza baravuga wa sababu hadha alhadith kubera iki intumwa ya Allah yavuze iyi hadith avuga ko Allah araba umuzirikani w'umuntu anna rajulan arada an yatazawaja imra'atan tud'a umma qais ari umugabo umwe yifuza kurongora umugore yitwa ummu qais fasharatat li hadha az-zawaj an yuhajira ilayha awwalan anyuma uyu mugore aramubwira wa mugabo nimba ko ushaka ko undonga jewe ube umugabo wanje intumwa ya Allah yategetse ko twimuka tuja i Madina nawe imuka uje i Madina wimutse uzonwara fastajaba wahajara wa mugabo aremera arimuka wajaa alhadithu yuqarriru fasada hijratihi iyi hadith ijya yuko hijra yiwe ntabwo yemerewe imbere ya Allah kubera iki umuzika abajya basenga ngendo ya Allah igihe imaka babafatana abagore tureke induru abagore sawa hijja hijra kwa waislamu maba mama tunume kuberiki mutuba muzinga abana ah wala ni bani israila shekh kurubwo bavandimwe abaislamu uyu mugabo yimutse kubera eh, kubera intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa yayo n'abaisilamu bimukire i Madina kugira ngo ubwisilamu buronke inguvu imaka icyo gihe abakafiri bari benshi bafata abisilamu nabi intumwa ya allah allah ategeka intumwa yayo n'abasanganyendo bamwemeye bimukire hehe imadina barimuka kubwa allah subhanahu wa ta'ala basiga amatungo yabo imadina imaka abari bafise amazu barayasiga imaka eh, amatungo bayasiga imaka barimuka kubwa Allah ariko uyu mugabo wewe ntabwo yimutse kubwa Allah ariko yimutse kubera iki umugore kuri ubwo umuzirikanyi wiwe nta mpembo yaronse imbere ya Allah kubera umuzirikanyi yarashize hehe ku mutima fawajibun ala almuslim an yakuna sadiqan fi niyyati kuri ubwo ni ngombwa ku muislamu abe umukuri ku muzirikanyi wiwe mukhlisan fi amalihi ibikorwa byiwe byose akoze abikore kubwa Allah wa an yaj'ala dunyahu mazra'atan lil akhiratihi isi hiwi iwe aigire kama chumo la akhira tavuga kuti mukirundi yani isi aigire nkinzira yo kurondera ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala eh kuri ubwo niki kitunguse kuri hadith icyambere tunguse kuri hadith qabulu llahi lil'amali tabi'un liniyati fa'ilihi kugira allah yemere ibikorwa by'umuntu araba umuzirikanyi w'umuntu icya kabiri thawabu llahi wa iqabuhu murtabitwani biniyati linsani kugira umuntu aronke impembo za allah cyane ibihano bya allah bivana numuzirikanye w'umuntu icya gatatu la takunu alhijratu shar'iyya la takunu alhijratu shar'iyya illa idha nuya biha wajhu Allah ukwimuka ntabwo byo byemewe na Allah kiretse iyo umuntu yimuse kubwa Allah subhanahu wa ta'ala icya kane khasirun man yajri wara ad-dunya amepata khasara tuvuga gute mu kirundi aragowe umuntu agenda inyuma y'isi umuntu agenda inyuma y'isi faizun nalifaulu eh nuwatsinze man ya'malu lil akhirah ni wa muntu yakoze kubera akhirah ijuru ariko wa muntu agenda inyuma y'isi wallahi bavandimwe b'abasilamu akazi ka dawa na kazika gashaka ikhlasi umuntu ukoze dawa kubera amafaranga ari abantu usanga twahawe ubuzi bwo ku musigiti n'abarabu ugasanga umuntu wallahi ntabwo yigisha sifashe ariko akakoranya abantu mu musigiti akacaza za akavuka micharabu unamose turi kumwe n'abanyeshuri ngaha soma Qur'an akasoma Qur'an ngao agatamwe kungara ku uh, mashaallah mashaallah kubera iki uyu muntu ntabwo ari kubwa Allah ariko arakora kubera isi wallahi buri ibada zikoresha makamera cyane buri ibada zikoresha na makamera uka, uka rundangaho abantu takubir ukarongika ejo karondira baba bantu n'umwe wallahi ibada nk'izi nta manufa arimwe muri zo ibada kora ikintu kubwa allah subhanahu wa ta'ala naho waba umwe wokwigisha akamenya ni heri aho kubesha abantu isinzi yabantu bataboneka kun sadiqan fi niyatika aba umukuri mumuzirikanyi wawe mukhlisan fi amalik ibikoka fi wawe bikore kubwa Allah subhanahu wa ta'ala nukore kubwa abantu sheikh wallahi kumusi araba arabantu bazoga mbere Allah ya rabbi jina rago anyi kubwa Allah ya rabbi narasomye Qur'ani kubwa Allah n'ibindi n'ibindi ariko Allah aramubwira gute nta na kimwe yigeze gukora ku isi wasomye Qur'ani kubera abantu bavuge ntaka abantu harazi gusoma Qur'ani eh ya Allah narize oh, oh warize kubera abantu bavuge ntaka numumenyi eh? ya rabbi nagwanye jihad ah wagwanye kubera abantu bavuge ntaka ni ntwari kurubwo genda kuba abantu wirata imbere yabo bagwe impembo ariko imbere ya Allah nta mpembo ufise kwa tuishire kule waislamu na ibada za makamera kandi hizi ibada za makamera tuziize tube abakuri tube abakuri abanyakuri eh? tube abanyakuri sheisa tube abanyakuri muri ibada kuko Allah azobona umuzirikanyi w'umuntu wallahi umuzirikanyi nitukorenga kwisi arumutama umwe mu bienzi uwo mutama nija tunayimugisha Abdul Karim uwo mutama yari muri komite y'umusigitsi sishaka kuvuga ibarabara kwa nimuce mumenya ariko numusigiti mu buyenzi yari muri komite y'umusigitsi anyuma barahindura komite bamukura muri komite uyo mutama yari yatanze ampli mu musigitsi yaciye isaba imampli wanje <laughs> ni uyu mutama ni igiki cyatumye atanga ampli kubera ari mu komite y'umusigiti sibyo ntiyayitanze ku bwa allah imampli wanjye nabo niga barashobora kutuzanira nga itapi ubakuye mu musigiti bakajya iyi mitapi y'iwanjye ndayitwara ku allah shekhe ibintu byose tubikore ku allah nta muntu ahemba nga ku isi keretse allah subhanahu wa ta'ala kuri ubwo iyi ni impanuro nashyize gutanga kuri uyu mwanya ibikorwa byose ukora ngaha ku isi by'idini bikoreye ku bwa Allah ntubikoreye ku bw'abantu ubikoze ku bwa Allah inyungu zibona ngaha ku isi n'ejo kumusimenuka bavandi basilamu iyi dini ubaye umukuri izokurisha izokurisha je mfise imyaka cumi muindoa ya mbere imyaka cumi nta kintu kingaburira je atari dini siniba musigiti genda bika sadaka z'umusigiti simbika sadaka z'umusigiti ariko ikingaburira jewe niki ni idini nize ko ibintu bigire ku bwa Allah nuyibe mu musigiti ari bisuma by'imisigiti umubikishije amafaranga uno munsi ukamubaza ejo nakubikishije angahe kandi uyazi akaca kubwira igitigiri kitari cyo kandi wokizi nube nk'abantu nk'abo hari abantu umuwa umuha amafaranga uyazi ayo amuhaye anyuma yaje ukakimubaza utubikiye angahe akakubwira amafaranga ari munsi yaje ndio wamubikiye kandi ubizi ukacabika ushakavuga eh khair insha kuri ubwo tube abakuri kubwa Allah ni membo za Allah tusizironga subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh